Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdu rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Nastavljamo iz Musalahul Hadisa. Prošli put smo obradili e, vrstu slabog hadisa po onima po koji ubrajaju u slabe hadise, izmišljeni mevdu hadis. Sada nastavljamo dalje sa ostalim vrstama sa ostalim vrstama a, slabog hadisa. Ako uzmemo da znači da je izmišljeni mevdu, da je on da je on slabi hadis, da je od vrsta, od vrsta slabog hadisa. A, Ibn Hajar inače u knjizi Nuhbe a, pojašnjava a, a, napravio nekako stepenovanje ili listu E, listu naziva slabih hadisa po, po, po snazi slabosti. Pa je naj, najgori i najslabiji hadis uh, Mevdu, narodno izmišljeni hadis. E, nakon njega dolazi Metruk i njeg ćemo danas obrađivati. Nakon Metruk dolazi Munker hadis. Nakon Munkera dolazi Muallel, nakon Muallela uh, Mudređ, a onda Maklub, pa onda mutarib. Znači, ovi sedam vrsta uh, idu po težini slabosti. Znači, najslabiji izmišljeni, pa najbliži njemu je, uh, najbliži izmišljenom je metru hadis, uh, manja stempe se izbog toga munker i tako muallel, mudreć. Sve ćemo te hadise spomenuti ovdje i njihove, uh, šta je uh, njihovo pojašnjenje i primjere njihove. <clears throat> To je naravno po njegovim učenjacima, drugi učenjaci imaju drugačije mišljenje, razdražuje se o nekim detaljima ovdje. Dobro, znači danas idemo znači tu uh, najnižu stepencu slabog hadisa ako ako izbacimo uh, izmišljeni hadis da uopšte ne ulazi u hadise po, jer smo skupili učenjaka uh, izmišljeni hadis i nije od hadisa. Dobro, znači prvi uh, najniža, uh, najniži stepen, najslabiji slabiji hadis je metruk hadis. E, zašto on, on znači zato što on najbliži izmišljenom jer u njemu je on tu se vraća slabost hadisa na tuhmetu bilkedi da se ra, da je ravija optužen da je lažljivac <clears throat> Znači da je ravija optužen da je lažljivac. E, kako je u arapskom mjestku otkud taj, otkud taj naziv metruk. Znači nasto jednostavno od terk. Terk znači nešto ostaviti. E, I zbog toga nazvan taj hadis metruk ostavljeni. A u stvari ima ovaj, uh, u arapskom jeziku inače se zove, arapi zovu ovaj, jaje. Jaje koje nije, koje je loše, koje je pokvareno, koje je slabo, u stvari iz koje je mučak jaje, ono što ga nazovu. Mučak jaje na arapskom zove se terike, eterike, eteriketu. I ima veze s ovim, znači, e, što je nazvan ovaj hadis, e, e, metruk, znači, ostavljeni mučak, ovo je, da mogu reći, mučak hadis, znači, nema od njih ništa slabo. E tako ima, znači, e, ovaj, znači ovaj, uzeto te riječi. A u stvari definicija metruk hadisa je da je hadis, kaže, huve hadis, eledi fi isnadihi ravin mutehem bi kedib, bil kedib. Kaže, to je hadis u kojoj u njegovom senedu ima ravija koji je optužen da laži. <clears throat> Navećemo ta, e, odakle dolazi ta optužba. Prije toga spominjemo ono jednu zanimljivu, zanimljivu priču. Na opade mi sada ovo, kad spomenimo jaje. <clears throat> Mučak. Ovaj, <clears throat> Došao Abdurrahman. kada iše radijallahu anha od tabiina pričao se o nekoj meseli ona njemu na, naravno ona njemu rodbina i kaže taj Abdurrahman kaže Omer radijallahu to za vrijeme Omer radijallahu anha kad bio halifa kaže Omer radijallahu anhu rekao kaže po tom, tom pitanju takav, takav stav a kaže a ja mislim da je to ovako ovako A onda njima iša radi, ona kaže, ina mesele ke mesele mesele dik, mesele uh, farruh. Semi adika je sihu fe sih. Kaže, tvoj primjer je primjer pileta, kaže. Čulo, kaže, čulo horoza da kukoriće, pa i ono hoće da kukuriće. <laughs> pa gdje ćeš kao, hoće da kaže, ćeš ti, rekao Omer sad kaže, ja, ja mislim imam ja mišljenje, to je Omerov mišljenje, a ja imam svoje mišljenje. Gdje ti pored s Omerom, znači ti si pilence malo, nemaš, znači sam pokušavaš ponašati nešto. Znači daleko od toga ti se možeš da imaš svoj stav po nekom pitanju i ovaj, i zaista zanimljiv primjer. Ovako se obično kaže za ljude koji pričaju nešto o islamu, vjeri, a u stvari onaj, tek su početnici. Znači, ne, ne imaju dovoljno šarijeskog znanja. Ovaj, e, znači, nisu na tom stepenu da, da mogu da se izdvoji sa svojim mišljenjem, sa svojim stavom, pa onda kad dođu i kaže ja mislim, ja, ja sam izabro ovaj stav, ja ovo, ono, znači, taj primjer se odnosi na takvu osobu. Da kažeš njemu ti primjer pileta, vidio si horo, tako kuriće, pa i ti sako ba jako kurićiš, nešto smatraš, vidiš i tako dalje. <clears throat> Dobro, razlozi, učenja sam ovdje dva razloga kako, kako neko, to se neko našo uvrijeđen ovdje pod ovim piletama. Nešto se, lijedno me gleda. ovaj. Kaže, e, dva, navode, navode učenjaci dva, dva razloga e, da se neko optuži neki ravija za kezib, za laž. Prvi je, kaže, en jurva dhalike hadith ila, e, la jurva dhalike hadith ila min džihedi. Kaže, da se taj hadis koji on prenosi, ne prenosi osim od njega. On se izdvojio s tim hadisom kaže ovo je kunu muhalifen li kavajdi ma'lume. A da to što on prenosi u hadisu da bude oprično suprotno onome što je opće poznati pa pravi je temelje islama. <clears throat> Kad kažem opći pravi je temelja islama, znači ono što je došlo na što ukazuju drugi šerijski argumenti što su postala kao neka pravila islama. Na osnovu toga, kad on dođe sam, izvoji se sa tim, kad isto dođe nešto novo, onda to znači ispadne ovaj uh, znači neobično da dođe od, od ovaj uh, znači izdvojio se sa time kud je sam i još je oprično ono opće poznatim šerijaskim uh, principima, uh, principima islama. Drugi kaže, uh, drugi povod da se optuži da je, da je lažljivac, mu tehem bi lažljivac. Kaže, uh, en jurafe bil kedibi fi kalamil adi, da je bio poznat po laganju onako u komunikaciji s ljudima. Voli smutiti, što bi on rekli, ah, ne, nekad. E, međutim, kaže, nije se pojavilo, lak je lem jazher minhu el kedif il hadis nebevi. Međutim, nije se pojavilo negde u hadisu da ga ufatle, da, tu da je, da je slago, znači to je izmišljen hadis. Nego ovamo među ljudima, znači, uh, prenose neki, znači, kad pišu njegove biografiji, kao bio poznat da je znao nešto slagati. Da, da se prenose od njeg da bi znao slagati. Evo onda kaže, ako on laže ovamo, znači ne imaju hadisu da, da imaju dokaz da je da slagu hadis, da izmislio hadis. Ali ako ovamo među ljudima laže, što, znači to je dovolja, dovolja znači, onaj, maha nedostatak da, da bi mogao i ovamo nešto da unese da slaži. Dobro. Primjer toga, primjer takvog hadisa je hadis koji, e, koji, e, koji se navodi e, bilježi ga Nesa i Darekutni. Hadis u, u rivajetu Amra ibn Šemira Džufija. Kufija Ši'i. Bio je ku, eh, iz Kufi, ali Ši'a bio po akidu uvjerenju. Navodi on hadis od Amara radijallahu anhu i od Tufejla ibn Alije. Kaže, kana nebio sallallahu alejhi sallam je jaknetu fil feđ. Kaže, Allah poslanih sallam kaže, činio kunut kunut onu dovu, znači, na, na sabah namazu. U kebiru jeume arefe min salat il gadati. Kaže, počeo sa tekbirima na dan arefata od sabah namaza. Wa yaqta salat el asri ahre yam tešik. A prekidao bi, prekidao bi tekbire, kaže, na, na ikindi namazu zadnjih dana yam e tashrika <clears throat> Po, znači, po vanjskom ovom tekstu hadisa nema ništa sporno. wa an nasai Odara Kutni i drugi učenjaci za ovaj hadis kaže, kaže Amr ibn Šemir, kaže metrukul hadis. Hadis, znači e, taj ravija bilježi da je metrukul hadis, to znači ravija koji je optužen za kedib, za laganje. E, ne, nisu, znači ne ode ne govorimo da je on slagao u tekstu hadisa. Znači, nije on tek slago tako svoj, sad niste nešto posebno izdvojili, znači, ali poznat po tom opisu, znači, e, najvjerojatno se njegova laž ovdje vraća na to da je, znači, bio poznat po laganju u običnom životu. Dobro. Znači, time završava se ovaj hadis, ne, ko njega, znači, nema potrebe, znači, on spada, da pričamo kakav propstvo hadisa, znači, da je jako, jako slab. Najslabiji hadis što postoji. Mimo izmišljenih hadisa, znači, najslabiji hadis koji postoji je metruk. Kad kažu nekom hadisu ima ravija metruk, znači, taj hadis je znači metruk, znači, taj hadis. Možda može doći nešto slično tom hadisu, drugoj ravija i tako dalje, ali taj hadis gdje taj ravija takav ima, znači taj hadis se ne uzma apsolutno, ne može biti argument i tako dalje. Još ako se on izdvoji samo u, to, u to, tom pitanju koje se govori, samo ima taj hadis, znači nema delime oko njegovi, e, znači to je najbliži hadis izmišljenom hadisu. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,